faksa do Za emisiju Od faksa do faksa razgovarali smo sa doktorom biologije Enrihom Merdićem, pročelnikom odjela za biologiju i sa predstavnicom studentskog zbora Ivonom Vukšić. Na odjelu za biologiju za emisiju Od faksa do faksa razgovarala sam sa pročelnikom e, doktorom biologije Enrihom Merdićem. Recite nam, evo gospodine, još nešto malo o sebi za slušatelje. Ja sam profesor dr. Enrih Merdić, pročelnik sam odjela za biologiju. Po struci sam zoolog, dakle proučavam životinja, a ona uža, uža struka su mi istraživanje kukaca općenito, a najviše znanstvenih radova sam objavljao baš iz područja komaraca dakle u kontekstu biologije, ekologije e, komaraca, ali isto tako i zaštite, zaštite ljudi od e, komaraca. E, na odjelu za biologiju e, radim od prvog dana i od prvog dana sam i pročelnik, dakle to je od 2004. godine. A inače prije toga prethodnica odjela za biologiju je bilo e, Zavod za biologiju koji je bio na tadašnjem pedagoškom i filozofskom fakultetu, a on sve skupa nastaje još davne 1977. godine kada je nastala prva katedra za biologiju, dakle na ovom našem sveučilištu u okviru pedagoškog, Pedagoškog fakulteta. E, jel vas možda nešto zanima u studiju ili da pričam više o sebi? Pa naravno, je ovako, pitaću vas prvo što se tiče općenito obrazovni sustav u Hrvatskoj je u sve većem previranju i sve je više promjena. Kako vi evo smatrate da se odjel za biologiju s time nosi? Pa ja ne bih rekao previranju, malo je preteška riječ za to, ali svaki, e, svaki obrazovni sustav kad god radi on se i razvija i onda pronalazimo nove mogućnosti i nove platforme za, za svoj rad. Dakle, odjel za biologiju je nastao prije, čuli ste, prije 12 godina e, i sasvim solidno pliva u svim ovim vodama Dakle, nastali smo točno u trenutku kada je, e, kada su u naš visokoškolski u sustav uvedene, uvedene nova pravila koje smo rekli da to se zove boronjski proces, a što on zapravo znači? E, on znači da se e, naši programi, hrvatski programi prave po istim schemi kao što se i u Europi, tako da su od, od tih godina naše diplome potpuno priznate u Europi. Što se tiče samog odjela za biologiju, kako on pliva u, u cijelom tom sustavu, pa ja sam poprilično zadovoljan zato što odjel za biologiju nije mal, a nije ni prevelik, tako da rekao bih jedne lijepe optimalne veličine, dovoljno da pokrivamo sve e, potrebe naših studija, a imamo ih četiri, e, da, i da e, relativno brzo reagiramo na određene promjene E, tako da s jedne strane odlikuje nas e, mladost, dakle puno mladih ljudi koji rade na odjelu za biologiju, e, s jedne strane poprilično visoka stručnost e, i s treće strane i ekspeditivnost jer zapravo možemo vrlo brzo provesti bilo kakve promjene koje su nam koje se dogovorimo. Ođe se znači jako dobro nosi s tim promjenama, drži korak, ja biste voljeli spomenuti možda nešto s čime se ponosite. Pa ovako, s čime se ponosimo? Pa ponosimo se prije svega što evo na sveučilištu smo unazad nekoliko godina, dakle provodi se jedinstvena sveučilišna anketa, dakle kojem studenti ocjenjuju nastavnike u, u, mi smo e, nekoliko godina pri samom vrhu, dvije godine smo bili baš na prvom mjestu po ocjenama, a još jednu godinu za redom smo bili na drugom mjestu. Dakle, drugim riječima rečeno možemo reći da nas studenti ocjenjuju, nas nastavnike ocjenjuju sa e, vrlo, vrlo visokim e, ocjenama. E, dakle, to definitivno je nešto što, s čime bi se pohvalio. S druge strane, pohvalio bi se dakle, na odjelu za biologiju i s tim da smo jedan, mla, jedan mladi kolektiv koji e, hoće, traži, radi, gura, tako da mi tijekom e, jedne godine, kalendarske godine, publiciramo poprilično e, veliki broj znanstvenih radova, iako, iako e, nemamo adekvatno e, financiranje, ali broj znanstvenih radova i to pogotovo u visokim, visoko kvalificiranim svjetskim časopisima je poprilično velik. Spomenuli smo mladost, a sad idemo malo dalje od studenata. Podržavate li vi kao odjel i kao fakultet cjeloživotno obrazovanje evo, i što čini odjel da pomogne u tome? Pa cjeloživotno obrazovanje je jedna kategorija koja je prisutna na našem cijelom sveučilištu e, i različiti fakulteti e, imaju različite programe. E, kada je u pitanju biologija, odnosno ne samo biologija, nego prirodne znanosti, onda to cijelo životno obrazovanje dobija jednu sasvim drugu dimenziju. Uglavnom se svodi na manje aktivnosti koje proširuju znanja i spoznaje iz određenog segmenta e, nečega. Mi ovdje na odjelu za biologiju imamo jedan e, pa nazovimo ga tako, program koji e, određeni broj kolega naših vode u smislu poboljšanja znanja i, vještina iz statistike koja je direktno vezana za biologije i za biološka istraživanja. Što se tiče osjetljive teme za naše društvo, to tržište rada i usklađeno sa obrazovanjem, kako se može bolje prilagoditi obrazovanju e, na obrazovanju samo tržištu rada? Da li se ovdje za biologiju dobro s time nosi? Kolika je potražnja za biolozima? Pa, to je jako teško pitanje, jer vrlo često e, kada smo prošli kroz e, proces reakreditacije, upravo nas takva pitanja pitaju. E, ja to mogu gledati kroz prizmu naših završenih studenata, a to je kad oni završe studij, da li se zapošljavaju i gdje se zapošljavaju. Pa mogu poprilično e, biti zadovoljan zato što naši studenti, naših studenata sve manje i manje ima na birovu. E, zašto je to tako? To je jako sad e, škakljivo pitanje i ne bih znao odgovor. Je li, e, je li broj radnih mjesta se povećao, a vjerojatno nije, ili su ti mladi ljudi e, otišli raditi na neko drugo mjesto. Ono što znam sigurno da tijekom e, studiranja odjel za biologiju je značajno uključen u program međunarodne razmjene studenata koji se naziva Erasmus, gdje pet do deset studenata ide na te E, razmjene studenata, a onda vrlo često dođu ovdje, samo diplomiraju i nakon toga se odmah vraćaju. Dakle, e, s jedne strane sam jako zadovoljan jer to kaže da smo mi ovdje na odjelu za biologiju pružili adekvatno znanje da mladi ljudi mogu e, biti u velikim značajnim institucijama, a s druge strane sam žalostan zato što ti stvarno mladi kvalitetni ljudi odlaze izvan zemlje. Što biste savjetovali možda budućim studentima, inače mladim ljudima, koji studij da izaberu, kako da ga izaberu, da li izabrati vas? <laughs> Ha, čujte, to je, <laughs> to, ovaj, to je individualno. Dakle, ja, e, kad me neko tako nešto pita šta da izaberem, ja mogu samo reći koje su platforme, a izbor definitivno mora biti od strane pojedinog e, studenta. Dakle, mene nešto zanima, što ne znači da nekog drugog zanima i ne mogu nekome e, nagovoriti ga da ga to zanima <laughs> ako ga to ne zanima. Tako da ovaj, ovdje ono što mi pružamo ovdje na odjelu za biologiju imamo četiri studija, to sam već spomenuo. Dakle, prvi studij je prediplomski studij biologije koji je zapravo osnovni studij eh, koji traje tri godine, skuplja se 180 ECTS-a, dakle eh, baziran, je na skupljenju ECTS-a, 60 po svakoj godini. Eh, tijekom tog studija se stječu e, bazična znanja, možemo slobodno reći da je to zapravo e, dio e, visokog obrazovanja gdje se, gdje se uče činjenice, biološke činjenice i on je zapravo platforma za diplomske studije. Ovdje na odjelu za biologiju imamo tri diplomska studija, jedan je diplomski znanstveni studij biologije, zatim diplomski nastavnički studij biologije i kemije, te e, studij zaštite prirode i okoliša. E, to su zapravo studiji na kojima se sintetizira znanje koje su stečeno, stečeno u prve tri godine, ali isto tako i aplicira i analizira na pojedinim određenim e, platformama. Vi ste sad u razgovoru, vidim, rekli dosta ste vi zadovoljni kako vaš odjel zapravo funkcionira. Pa evo, da li možete ipak reći više koje su vaše institucije najrazvijenije, koje su najproblematičniji možda, um, problemi neki koje imate za riješiti, po čemu vaš fakultet možda zaostaje ipak ili se možda ipak ističe na dobar način iznad europskih svjetskih fakulteta, kakav je on kad se uspoređuje sa europskim fakultetima? da vi stalno govorite riječ fakultet, dakle mi nismo fakultet, mi smo odjel, pa vrlo često se postavlja pitanje koja je razlika između fakulteta i odjela. E, odjel e, osniva sveučilište iz jednog područja e, prirodnih znanosti i iz jedne grane, dakle to je grana biologija. Tako da smo mi e, direktno povezani sa sveučilištom. Fakultet se organizira i u okviru malo šireg područja. Tako da mi ovdje na odjelu za biologiju imamo zaposlen ne isključivo samo biologe, dakle nikog drugog nego samo biologe. Gledajte, naravno da svaka e, institucija ima svoje e, i problematične situacije, e, situacije koje bi trebalo i moralo se ovaj, nešto popraviti. Dakle, odjel za biologiju je, rekao sam, mlada institucija sa mladim kadrom koji jako brzo radi, jako brzo napreduje i ono što nama nedostaje u ovom trenutku, a to je u svakom slučaju prostor. E, iako smo prije evo 12 godina došli u ovaj prostor koji je, e, zapravo ne 12, 12 godina je bio jedan prostor, a prije 5 godina smo došli u ovaj sadašnji prostor koji, za kojeg sam ja evo tada mislio da će nam sigurno biti dovoljan za narednih 20 godina. Evo, prošle pet godina prostora nemamo dovoljno i e, to je definitivno nešto što e, bi u, naravno u suradnji sa budućim e, vodstvom sveučilišta trebali razmotriti da se zapravo jedno takvoj mladoj i snažnoj instituciji da više prostora. Druga stvar je nedostatak novca. Dakle, uh, da, to sam vas upravo, da li je problem tu novac ili inercija akademske zajednice općenito? Pa nije, nije inercija akademske zajednice. Eh, eh, dakle, opet ponavljam, mlad, mlad smo kolektiv, kad kažem mlad smo kolektiv, dakle na odjelu za biologiju e, imamo zaposlenih 29 ljudi u znanstveno nastavnom zvanju. Imamo četiri redovita profesora, e, imamo četiri izvanredna profesora i sve ostalo su docenti. Dakle, velika većina mladih ljudi, e, docenata, dakle to su u znanstveno nastavnom zvanju koji su stekli svoje znanje s marljivim radom. Dakle, oni žele, oni žele, oni traže, oni popunjavaju, apliciraju projekte, međutim danas evropske projekte je vrlo teško dobiti ako nemate nekakve velike eh, kooperacije, velike, dakle takvi europski projekti se relativno teško dobivaju. Manji projekti se lakše dobivaju, toga naravno imamo, a to su naravno i manji novci. Jel? Tako da e, tu smo još definitivno u jednoj uzlaznoj fazi i to je ono što moramo si dokazati još u budućnosti. Evo da još jednom podsjetimo slušatelje, razgovaram sa pročelnikom na odjelu za biologiju u Osijeku, e, dr. Menrihom Medićem. E, vi ste nam već rekli dosta o bolonskom procesu, dosta ste nam rekli rekli i o Erasmusu. Da li studenti, možda čak i profesori, dovoljno koriste taj Erasmus? Da li bi ga još mogli možda za nešto još češće možda više studenata koristiti tu priliku? E, naravno, e, Erasmus program je na nivou sveučilišta e, i on svake godine se raspisuje natječaj za aplikaciju i naše cijelo sveučilište ima otprilike dvadesetak Erasmus stipendija. Ja sam zapravo posebno zadovoljan kada svake godine imamo po 3, 4, 5 studenata u odnosu na cijelo sveučilište, dakle ukupan broj studenata negdje na odjelu za biologiju je negdje oko 280, a ukupan broj studenata na cijelom sveučilištu je tisuća. Onda zapravo vidimo da je <laughs> jako veliki postotak naših studenata upravo u tom programu Erasmus tako da moram priznati što se tiče studenata da se on jako dobro koristi. Kad, se, kad su u pitanju nastavnici malo manje, e, iako, e, iako smo evo i ovdje na odjelu pokrenuli e, tu inicijativu da se zapravo ti programi više koriste, jer nekako duže, duže borav, duži boravak u inozemstvu se nekako teže realizira, a kraći od tjedan, dva, tri, onda on se puno lakše realizira. A recite koje preduvjete imate za gostovanje možda stranih nastavnika i studenata? Pa to se događa. Evo, mi u ovom trenutku imamo na odjelu za biologiju dvije studentice koje su u, e, u okviru prakse IAST. E, sa, sa početkom semestra e, će nam doći tri studentice, pardon, studenta, ne znam da znači će biti studentice ili studenta, koji će, koji će kompletan semestar provoditi ovdje kod nas na odjelu za biologiju. Dakle, to je ide, to je proces koji je e, potpuno, potpuno normalan. E, značajnu podršku održavanju nastave tu pružaju honorani nastavnici. Poznati su problemi sa isplatom honorara. Kako ste tome doskočili? Pa mi, ja moram priznati da sam jako zadovoljan e, što mi zapravo nastavnike, vanjski suradnike, mi to tako zovemo, kada je u pitanju biologija, gotovo da i nemamo. E, imamo nekoliko nastavnika e, unutar našeg sveučilišta s kojima surađujemo e, u okviru rekom istraživačkih grupa, tako da postoji recimo istraživačka grupa koja se bavi neuroznanošću i neurobiologijom, pa onda je normalno i da taj nastavnik predaje kod nas na, naš na jednom od naših kolegija, iako i naši nastavnici također imaju značajno udjel. Ono što mi moramo imati kao vanjsku suradnju, dakle to je ono što je sve što nije nije biologija, a tu onda imamo dobru suradnju sa kemijom, dakle odjel za kemiju, pa sa drugim kemičarima, sa instituta Ruđer Bošković, e, zatim sa drugim nastavnicima koji, se, koji su vezani za, za recimo za tjelesnu, e, tjelesnu zdravstvenu kulturu, TZK, kako ga skraćeno zovemo, e, zatim nastavnike koji predaju pedagoško-psihološku izobrazbu, pedagogija, didaktika, metodika. Popularizacija znanosti je jedan e, od vaših projekata i ciljeva. Što ste evo do sada radili po tom pitanju? Vidim imali ste neka događanja, govorilo se o mozgu, ljudskome, laboratorijima, kemiji, što se tu događa. Evo, nam nešto o tome. Pa jako puno vodimo brigu o popularizaciji znanosti iz više razloga, dakle svaka popularizacija znanosti e, kao takve, recimo u ovom našem slučaju biologije, e, nam dovodi nove studente, što za, e, da, dakle da se zna da mi postojimo, moramo takve stvari raditi za široke narodne mase, da tako kažem. Dakle, na odjelu za biologiju već poprilično popriličan broj godina postoji jedna jedna organizacija e, e, pardon, postoji e, biologija, dakle e, način na koji mi populariziramo znanost, tako smo je nazvali, dakle aktivnost biologija koja je se bazirana na tome da se e, svi ljudi koji nisu biolozi pozabave određenom tematikom. Dakle godinama smo radili program tako da smo pokazivali top biološke destinacije u gradu Osijeku, pa smo onda to naravno radili našim osjećanima, pa onda smo to proširili na srednjoškolu srednjoškolce Vukovara, Vinkovaca, Đakova, Slavonskog broda, da, da se upoznaju i sa nama, sa odjelom za biologiju, ali isto tako i sa biološkim destinacijama, tako da smo jedno i drugo ovaj, odrađivali. Osim toga tu su i radionice različite, tu su i predavanja, tu su i e, izložbe, e, dakle čitav niz izložbi smo imali pogotovo naših studenata i izložbe fotografija. Osim toga uključujemo se i u programe koji su e, dakle i šire imaju šire značenje od samog odjela za biologiju, to je festival znanosti gdje smo svake godine uključeni u programe festivala znanosti, dakle to sva sveučilišta u Hrvatskoj rade, a isto tako i u program koji se naziva Tjedan mozga, pa se zapravo onda bazira na, na e, aktivnostima mozga, ali i općenito, općenito ljudske djelatnosti. Vi se ponosite što držite korak s vremenom, što ste se modernizirali i sve. Pa recite nam evo i par riječi o digitalnom repozitoriju što imate, o nazivu Dabar. Tu imate pristup e, i mogućnost pohranjivanja znanstveno-istraživačkih radova, E, možda kreativnih produkcija, nešto što su djelatnici, možda čak i studenti ostavili. Evo recite što se tu još može pronaći. Pa gledajte, kad je u pitanju digitalizacija, <clears throat> E, uopće rada cijeloga e, ne mogu baš reći da smo pretjerano e, napredni jer kad je biologija u pitanju ne može se sve napraviti preko interneta <clears throat> tako da ne možemo zamisliti nastavu da se napravi ne znam sekcija gujavice preko interneta dakle naši studenti ipak moraju uzeti skalpel moraju uzeti škarice pincete i napraviti tu sekciju, tako da ovaj, samo neki od naših kolegija koji nisu baš toliko vezili za, praktičan rad se može odraditi putem interneta. E, naravno kad su u pitanju, e, kad su u pitanju korištenje e, interneta i resursa tog pitanja, mislim da smo tu poprilično jako dobri, jer svaki student čim dođe na <clears throat> odjel za biologiju dobiva svoj račun i preko tog računa ima jako veliku mogućnost korištenja interneta po naravno besplatnim uvjetima kad je ovdje u zgradi kojoj e, i može se koristiti. Naravno isto tako je se koristi literatura i, i e, radovi koji se mogu skinuti sa različitih sa različitih ovaj portala. I naravno za kraj nam recite vezu što imate sa mogućnost povezivanja bivših studenata gdje se mogu oni informirati o razvoju, planovima, programima, E, udruženje zapravo bivših studenata alumni. E, možete nam reći nešto više o tome što se tiče vašeg odjela? E, alumni klub odjela za biologiju postoji već mislim pet ili šest godina i redovito jedanput godišnje pozivamo naše studente da, da dođu i da posjete nas. U tom kontekstu organiziramo, organiziramo predavanje jednog od naših nastavnika, ali ono što je puno važnije zapravo od predavanja je druženje koje onda organiziramo i koje, koje je zapravo e, značajniji dio tog e, djelovanja. Kroz alumni klub dobivamo informacije gdje su naši ljudi, kuda se kreću, jesu li, jesu li u struci, e, radili u struci, tako da e, ta alumni druženja su zapravo vrlo, vrlo interesantna i vrlo lijep događaj kad je na odjelu. I ima li odjel nekih planova za budućnost, neki plan za dvije godine više? Ili? Pa odjel ima planova, naravno da ima planova e, u suglasju sa e, upravom sveučilišta E, razmišlja se ozbiljno o tome da, da odjel za biologiju preraste u fakultet. E, što će dobiti s tim? Dobit će samostalnost, dakle još veću samostalnost, dobit će platformu za E, dobivanje novog prostora e, e, i to ja se nadam adekvatno dovoljno velikog prostora da možemo i gledati i razvojno na našu, na našu struku. S treće strane moći ćemo proširiti naše programe, dakle od sadašnjih tri programa sigurno bi proširili bar za još, pardon, četiri, dakle jedan prediplomski, tri diplomska, da bi proširili programe bar za još dva takva diplomska programa i ono što je možda isto interesantno to napraviti jedan poslijediplomski Odjel za biologiju e, sudjeluje, mogu reći ne da sudjeluje, nego vodi dva e, interdisciplinarna e, studija, poslijediplomska studija, doktorska studija, to su zaštita prirode i okoliša i molekularne bioznanosti, ali to nisu baš naši, ono skroz naši, nego su na sveučilištu, a sveučilište je pokrilo, povjerilo nama da vodi te projekte. Dakle, odjel za biologiju ide dalje u razvoj, jako puno ćemo se posvetiti onom što je je najvažnije sada u ovom narednom razdoblju reakreditacijskog ciklusa, dakle, a to je, e, a to je ovaj, e, kvaliteta, e, kvaliteta odnosa prema studentima, kvaliteta suradnje sa studentima, dakle student mora biti u fokusu, s druge strane malo više ćemo preći od činjeničnog znanja na ono znanje koje se zove znanje poimanja, odnosno kurikuluma, dakle da se stvaraju, da se stvaraju znanja operativna, a ne činjenična. Doktor Merić, hvala vam puno na vašem vremenu. Lijep pozdrav. Gospođice Vukšić, e, da vas lijepo pozdravim za našu emisiju Od faksa do faksa. Možete nam reći nešto više o sebi, koji ste proces prošli kao buduća predstavnica studenata? E, pa proces nije bio toliko težak zato što prijašnji e, predsjednik koji je bio nije baš održavao zbor u najboljem redu i onda smo se mi organizirali već nam druge godine da dovedemo to u red i da počnemo što više aktivnosti stvarati na fakultetu i da bi uredili sebi svoje bivanje na fakultetu i samo studiranje. Što vas je motiviralo da se bavite sa ovim aktivnostima? Pa sam studij, znači svi koji studiramo većinom volimo biologiju i želimo i samo sebi poboljšati i ostalim generacijama koje dolaze da se ugodnije osjećaju i da bude im ljepše. Smatrate li da vas je vaš odjel e, dobro pripremio za tržište rada. Na što vam se studenti najviše žale i čega se plaše nakon studija? Pa najviše se svi zajedno plašimo pronalaska posla zato što teško je samo sa završenom biologijom naći posao, ali trudimo se to popraviti i trudimo se biti što bolji, tako da mislimo da nećemo imati problema, jer dosta ako se zalažemo na fakultetu postoji mogućnost da bi ostali raditi na fakultetu i to jest na odjelu, i na drugim možda fakultetima. Meni je drago da baš da sam dočekala ovoliki optimizam e, da. na ovome odjelu. E, recite, kada ste se vi odlučili za ovaj studij, čemu ste se nadali, što ste očekivali osim ljubavi, jel tako, koju ste imali već prema? za biologiju sam stvarno slučajno odabrala, to mi je bio slučajan odabir. Bili smo u četvrtom razredu srednje na biologija na tom događaju i onda smo se, za ja i prijatelje šan smo se zaljubili odmah i rekli smo da ćemo studirati biologiju i to nam je ne znam, sve, stvarno pozitiva, nema, nema nikakvih negativnih stvari ili pretjeranih nedostataka. Što biste savjetovali vašim budućim studentima, kolegama koji će doći na isto mjesto gdje ste i vi bili? E, pa najviše bi savjetovala samo redovito učenje da bi se ispiti polagali. Studij nije pretežak, ali nije ni lagan. Mora se raditi, mora se sudjelovati u nastavi, mora se biti aktivan da bi se moglo uspjeti i sve se može ovaj, kad se hoće, kad se potrudi. Da li biste im preporučili ovaj studij? E, definitivno. Ko, vodi, voli životinje ili prirodu, općenito biologiju cijelu, definitivno dođite i nema nikak, stvarno profesori su svi super i što je profesor rekao, ocjene su sve bolje u tim anketama i mislim da svi smo u tim anketama jako iskreni jer su anonimne i stvarno su iskrene ocjene i nemamo nikakvih primjedbi. Koji su vam planovi u budućnosti nakon studija? E, moj plan je općenito, bilo bi mi drago kad bi uspjela ostati na odjelu, ali što više napredovati, što više znanstvenih radova i bazirati se na znanstvenu stranu biologije. U kojim ste vi projektima sudjelovali ili događanjima? Mislim da studijima se u zadnje vrijeme stvarno svašta događa, svašta se studenti mogu uključiti. Evo, u, čemu, ste vi bili sve? E, bila sam dvije godina biologije, ja sam sudjelovala na odjelu za zoologiju, te sam sudjelovala također kao jedan od organizatora u tjednom mozga. Da li ste vi uzeli u obzir Erasmus program možda? E, nisam još e, radi nesigurnosti svoj engleski jezik i radi malo nedostatka vremena pošto imam i privatnih stvari kojima se bavim pa onda u tom je problem. Što je na studiju zapravo bilo najteže? Najteže? Jo, ne znam ne znam, stvarno možda najteže je odvojit, e, re, naučiti se redovito učiti. Zato što teško je riješiti studij ako se ne uči redovito i ne može se sve naučiti dvije noći prije ispita, nego se treba naviknuti redovito učiti i to je to. A koliko ste zadovoljni s profesorima? Postoji li možda profesor da je ostavio neki poseban dojam na vas? E, svi profesori su mi super, e, pogotovo profesori sa odjela za zoologiju, te profesorica i bez kralježnjaka, sva, svi su stvarno super i nemam, za nijednog nemam primjedbu nikakvu koja nije normalna za profesora da dođe, ne znam, njemu dan pa nešto nije raspoložen, to je sve sasvim normalno. Da li ima nešto što biste voljeli promijeniti ipak? E, promijeniti? Pa ne znam, ne ništa pretjerano, nego mi ćemo se sad pokušati e, kao zbor potrojiti što više događanja za studente, zdravstvene kvizove napraviti i više druženja da imamo međusobno. Smatrate li vi da vaš odjel ide u dobrim putem? Mm, definitivno da. Kako biste ga usporedili sa europskim? Da li je u rangu s njima ispod, iznad? Pa nisam baš upoznata toliko sa europskim, ali po našem znanju i po našem trudu i radu mislim da bi mogao biti čak i pošto i ljudi naši idu i ovi studenti idu na Erasmus i vraćaju se zadovoljni, tako da mislim da je u rangu negdje. Da li ste vi bili na predavanjima nekih e, profesora iz inozemstva ili nekih za e, drugih fakulteta? E, nisam, išla sam sama sa drugih fakulteta, ali to nije bilo na području biologije. O čemu se tu radilo? E, to je bila astronomija. <laughs> druga, druga moja ljubav, astronomija. Tako da sam na tome išla i profesor je isto bio u rangu s našim profesorima predavanja sa razumijevanjem priča i nema samo nabrajanja i dosadnih predavanja. Recite savjet možda budućim studentima, što vam je moglo povećati motivaciju, raspoloženje, kako ste nalazili snagu? Najviše, ne znam, meni nije nikad bilo teško od 8 ujutro do 8 navečer sad na fakultetu, zato što ako to voliš, ja uvijek govorim, ako radiš ono što voliš nije problem, tako da meni nikad nije bio problem u tome, a savjet je samo redovno raditi i to je to. Znači, ako se redovno radi, mislim da ne bi trebalo biti apsolutno nikakvih problema. Recite, na ovom fakultetu imat vjerojatno dosta prakse, ali tako nije samo teorija da, u pitanju. Da, imamo, imamo praktikume koji su izvrsni i imamo e, jako zanimljivo što sve što učimo u većini slučajeva imamo primjer toga i onda je lakše i zapamtiti, naučiti. Nije isto kad se buba na i kada se uči da gujavica ima to, to i to ili kada ti dođeš i razrežeš ju, seciraš i vidiš to zapravo sve unutra i to je, to je jako velika pozitivna strana i koji je vaš najveći, najveći ponos, najveće postignuće na fakultetu? E, na fakultetu, upisala sam treću godinu. <laughs> to je najveće postignuće. A nije, bila sam na biologija i pokušavam se uključiti u što više sadržaja na fakultetu, ali nešto posebno da izdvojim, ne znam, nemam. Ništa, rješavam, najveće, najveće postignuće što rješavam u rokovima, eto to, <laughs> ništa drugo. Recite vi ba, vaše mišljenje o prostoru u kojem se nalazi odjel? E, prostor je super, ali što je pročelnik rekao, fali nam mjesta, zato što zna biti e, da u predavaonicama da ne možemo iskombinirati za kolokvije, da imamo negdje pisati ili za praktiku, zna nas biti dosta ako mogu, neki ljudi ne mogu doći na praktiku kada mi je, pa profesor nam dopuštaju da se mijenjamo. Ali onda ako dođu dvije, tri osobe već bude gužva i tako stvari te, ali što se tiče ostalog sve super. Što se tiče prostora za učenje, da li vi ipak volite <clears throat> tamo gdje stado obitavate ili možda na fakultetu ima neko mjesto u knjižnici? E, imamo studentsku sobu u podkrovlju i to je super stvar. E, tamo se može otići, otići, otići učit, imaju i računala e, sa internetom, može se istraživati, a ja, ja osobno volim više učiti u, u kući, u sobi. Recite nam e, nešto više o vašoj djelatnosti evo, kao, kao predstavnica studentskog zbora. što, što tu zapravo vi radite? ako još neko može zainteresiran u budućnosti. Pa prvo i osnovno je komunikacija između studenata i profesora. E, onda općenito populariza, mislim, druženje na fakultetu, poboljšati naš, naše boravište na fakultetu, da nama bude bolje i popraviti ono što studentima smeta, znači ako je kod nekog profesora nešto ili za neki ispit ili predmet ako imaju neki prijedlog e, to prenijeti profesorima da bi se to uvelo i da bi se o tome pričalo i pokušalo provesti. A recite ako ne slušaju studenti izvan Osijeka kako biste im opisali grad? Imali tu nešto uopće e, <laughs> za noćni život ili? Grad, za mene je grad Osijek savršen. Nije prevelik, nije premali, sve se može pješke obići, e, ima jako puno prirode, nije, nisu samo zgradurine, i za, no, za van se ima naravno izaći studentski četvrtak, a kao grad, kao grad je stvarno super. Ok, lijep pozdrav gospođo Vukšić, nadam se da ćete uspjeti što bolje na fakultetu, da ćete možda Erasmus isprobati. Nadam se i ja. <laughs> Hvala vam lijepo puno. S odjela za biologiju u Osijeku javila se Sanja Benić, montažu obavio Robert Pavelić. Lijep pozdrav.